Հայի համար հայրենիքը սկսվում է հայրենից։ Լեզուն մեր հայրենիքն է եւ կարիք ունի ամենօրյա հոգացության։ Մենք պետք է պահպանենք մեր լեզուն, խոսենք մաքուր անաղարտ հայերենով եւ այն փոխանցենք սերունդներին։ Հայոց լեզվի աղավաղումներին, նրա տարաբնույթ սխալներին անդրադարձել են շատերը։ Հայոց լեզվի անաղարտությունն ու լեզվական օրինաչափությունների պահպանումը այսօր էլ շարունակում է մնալ բոլորի հիմնական խնդիրը։ Լեզվական ամեն մի շեղում սկսվում է առանձին մարդկանց կողմից եւ հետո միայն դառնում ընդհանրական։ Եվ սրա դեմ պայքարելու եղանակներից մեկը նույն անհատական ջանքերի գնով ճիշտ կիրառություններին վերադառնալն է։ Որտեղ էլ լեզվական սխալները հանդիպեն, մասնագետների խնդիրը դրանց դեմն առնելն է։ Լեզվական խաթարումների պատճառ են դառնում սխալ բառերի, բառաձևերի գործածությունները, հարանունների իմաստային շփոթության դեպքերը, քերականական ու ոճական անճշտությունները։ Հունչնափոխական երևույթների ազդեցությամբ երբեմն արտասանություն են մուտք գործում սխալ ձևեր։ Արտասանական բազմաթիվ շեղումները պայմանավորված են հունչնափոխության, բարի կազմության, քերականական իրողությունների չիմացությամբ։ Հայերենում կան բառեր, որոնք խոսակցական լեզվում գործածվում են հավելյալ որևէ հնչյունով։ Գործածվում է առայժմս մերժելի ձևը հանարարելի ձևն է առայժմ, առանց սի գործածությունը։ Առայժմ բարի վերջնաբաղադրիչը այժմ արմատն է։ Գործածվում են անձեռնոցիկ, ընձեռնել, սխալ ձևերը։ Հանարարելի են անձեռոցիկ, ընձեռել, առանց նի գործածությունը։ Այս բարերում ձեռն արմատի նհնչյունը բարակազմության ժամանակ ընկել է, սակայն պահպանվել է ձեռնտու բարում։ Բերենք այլ օրինակներ։ Ոչ թե ամանչել, այլ ամաչել։ Ոչ թե ճանանչել, այլ ճանաչել։ Ոչ թե ավելնորդ, այլ ավելորդ։ Ոչ թե խելոնք, այլ խելոք։ Ոչ թե մանրունք, այլ մանրուկ։ Ոչ թե արտասունք, այլ արտասուկ։ Ոչ թե կանանչ, այլ կանաչ։ Ոչ թե մարմանջ, այլ մարմաճ, ոչ թե անձինք, այլ անձիկ, ոչ թե երկուս, այլ երկու, ոչ թե քանիս, քանիս կարժենա, այլ քանի, քանի կարժենա, ոչ թե բարձրունք, այլ բարձունք, ոչ թե կանանցի, այլ կանացի։ Վերջինս կազմված է կան եւ ացի մասերից, Կին արմատը բարակազմության ժամանակ գործածվում է կան ձևով, որը կին բարի գրափարյան եզակի գործիականի եւ հոգնակի հոլովաձևերի հիմքն է։ Ոչ թե սյունյակ, աղյուսյակ, այլ սյունակ, աղյուսակ։ Այս երկու ձևերը կազմվում են աղյուս գումարած ակ, սյուն գումարած ակ բաղադրիչներից։ Այստեղ ակ ածանցն է, ոչ թե յակ։ Նշենք, որ յակ ածանցը գործածվում է թվականների հետ, ինչպես նաև իյով վերջացող մի քանի բարերի փաղաքշական ձևերում։ Անհոդակապավոր կազմություններ են թուլտվություն, ձեռնտու բարերը, որոնք գործածվում են ահոդակապով, թույլատվություն, ձեռնատու, սխալ ձևերով։ Ձեռն եւ տու բաղադրիչները համադրվում են առանց հոդակապի։ Թույլտվություն բառը կազմված է թույլ, տուր, ություն բաղադրիչներից։ Տարկետում բառը, որ գործածվում է տարեկետում սխալ ձևով։ Տարկետում կազմված է տար նախածանցից եւ ոչ թե տարի բառից։ Նշանակում է նշանակված ժամանակից դուրս կետ, ժամկետ տալը։ Տարկետումը կարող է ամիսներով լինել։ Ոչ թե պատանեական, այլ պատանեկան կազմված է պատանի եւ ական բաղադրիչներից, որտեղ ին միանալով ային տալիս է ե։ Ոչ թե ընտանեական, այլ ընտանեկան, ոչ թե հարսանեական, այլ հարսանեկան, ոչ թե լինելիություն, այլ լինելություն, կազմված է լինել եւ ություն բաղադրիչներից ոչ թե պատկանելիություն, այլ պատկանելություն կամ ոչ թե իրավմամբ, այլ իրավամբ։ Իրավմամբը գրაფարից մնացած ձև է։ Մն սխալ մամբ է ավելացվում։ Ուխտադրուժ եւ ոչ թե ուխտադրույժ։ Այս բառի վերջնաբաղադրիչը դրուժ արմատն է։ Բառի աճման ժամանակ, ինչպես գիտենք, ուի երկնչունը փոխվում է ուի, արտասանվում է ու։ Այսպես. համբույր դառնում է համբուրել եւ ոչ թե համբույրել ոչ թե ողջույնել կամ ողջունել, այլ ողջունել, ոչ թե զրույցընկեր, այլ զրուցընկեր։ Սխալ է այս բարերի մեջ ուի փոխարեն յու կամ ուի արտասանելը։ Մի շարք բարեր գործածվում են առանց վերջնահնչյունի, որտեղ պետք չէ հնչյուններ են կրճատում։ Բանավոր խոսակցական լեզվում տարածված սխալ է հյո վերջացող մի շարք բարերում այդ վերջնահնչյունի սղումը։ Նույնիսկ ոմանք ոչ միայն արտասանում, այլև գրում են առանց հի։ Ինչպես նախագահն ասաց։ Հանրարարելի ձևն է նախագահն ասաց։ Բարի ուղիղ ձևը նախագահ է։ Կազմված է նախ եւ գահ բաղադրիչներից։ Ինչպես որ ասում ենք գահը, այնպես էլ պետք է գործածենք նախագահը։ Նույն ձևով ոչ թե հերթապան, այլ հերթապահն այստեղ է, ոչ թե հաշվապան, այլ հաշվապահը տեղում չէ։ Ավելն ասում, փոխանակ ավելի։ Գույություն ունի ավել պակաս ժողովրդական արտահայտությունը, բայց առանձին գործածելիս ճիշտ է ավելի ձևը։ Ասում են 10 տարեկան, փոխանակ 10-ը։ Սխալ չէ 10-12 տարեկան։ Ի տարբերություն սրա, մյուս թվականները խոսակցական լեզվում հաճախ գործածվում են ըհոդով 4-ը, 5-ը, 6-ը գիրք, 7 օր, 8 պարկ։ Հանարարելի է առանց հոդի գործածությունը, ոչ թե 7 օր, այլ 7 օր։ Գործածվում են հետևյալ սխալ ձևերը. պատճե ու դրանից կազմված պատճեն տուր կամ պատճեններ, փոխանակ պատճեն, պատճենը տուր, պատճեններ, ասեկոս կամ դրանից կազմած ասեկոսներ ձևը, փոխանակ ասեկոսե եւ դրանից կազմված ասեկոսեններ ճիշտ ձևերը։ Հայերենում մի շարք բառեր գործածվում են առանց միջնահնչյունի։ Խոսակցական լեզվի կամ բարբարների ազդեցությամբ բառերում արձանագրվող անհարկի սղումները աղավաղում են բառի հնչյունական ճիշտ պատկերը։ Նկատելի է, որ բավական տարածված սխալ է դարձել մի շարք բառեր առանց շեշտված «ա»-երի գործածելը։ Ինչպես Բարյացկամ, փոխանակ բարյացակամ, ոչ թե գնահատել, այլ գնահատել։ Գնահատել բարի գին եւ հատել բաղադրիչները համադրվել են ահուդակապով։ Այս ձևով են բաղադրվել նաեւ բարյացակամ բարի, բարյաց եւ կամ բաղադրիչները։ Բերենք նմանատիպ օրինակներ։ Ոչ թե սննկանալ, այլ սնանկանալ։ Արմատն է սնանկ։ Ոչ թե քմհաճ, այլ քմահաճ ոչ թե գերտեսչական, այլ գերատեսչական, ոչ թե դաստիրակ, այլ դաստիարակ, դաստիարակել, դաստիարակություն։ Համանման սխալ է գործնեություն բառնել առանց շեշտված ուի գործածելը, գործնեություն։ Սկզբնաբաղադրիչը գործունյա ածանցավոր բառն է։ Բերենք օրինակներ. ոչ թե հիսնական, այլ հիսունական, ոչ թե կաթողիկոս, այլ կաթողիկոս ոչ թե երաշտական, այլ երաժշտական, ոչ թե բժշկական, այլ բժշկական, ոչ թե անրադառնալ, այլ անդրադառնալ, ոչ թե երկրորդ կամ յորկրորդ, այլ երկրորդ, կազմված է երկու երկ արմատից։ Վիրաբույժ, ակնաբույժ, ոսկրաբույժ բարերն արտասանվում են առանց յի, որը մերժելի է, վիրաբույժ, ակնաբույժ, ոսկրաբույժ։ Այս բառերի վերջնաբաղադրիչը բույժ արմատն է, ուրեմն ճիշտ ձևն է իյով արտասանությունը՝ վիրաբույժ, ակնաբույժ, ոսկրաբույժ։ Նմանատիպ այլ օրինակներ. 100 եւ ոչ թե 100 կամ 100, ալյուր եւ ոչ թե ալուր, արյուց եւ ոչ թե առույց, կապույտ եւ ոչ թե կապուտ թույլ եւ ոչ թե թուլ։ Հաճախ յու երկնչուն ունեցող բառերն արտասանվում են ույով։ Հյութ ոչ թե հույթ, հյուր ոչ թե հույր, դյուտ եւ ոչ թե ձույթ, ձյուն եւ ոչ թե ձույն։ Բարերի սխալ գործածությունները բարի մաստը ստույգ չհասկանալու հետևանք են։ Խոսքային անճշտությունների հիմնական պատճառներից է բարերի նրբիմաստային տարբերությունների անտեսումը։ Կան բարեր, որոնք գործածվելով այլ բարերի փոխարեն խլում են դրանց իմաստը։ Անհարիր են այդ բարերի բու նշանակությունը, դրանց կապակցական հնարավորություններին։ Այսօր մեր խոսքը հեղեղված է բարազույգերի շփոթության դեպքերով։ Խոսքը գնում է, թե խոսքը այն մասին է։ Գտնում եմ որ, թե կարծում եմ որ։ Օրենքն աշխատում է, թե գործում է, եւ այլն։ Հաճախ ենք հանդիպում խոսքը գնում է այն մասին սխալ արտահայտությանը Դա ռուսերենի «Ռեչ իդյոտ» կապակցության թարգմանությունն է։ Մինչդեռ հայերենում պետք է հնչի այսպես. «Խոսքն այն մասին է» կամ «մի բանի մասին խոսք է լինում»։ Ռուսաց լեզվից նույնությամբ ընդօրինակվում են այնպիսի շարահյուսական կառույցներ, որոնք խորթ են հայերենի լեզվամտածողությանը։ Ռուսերենի «разделять» բառի պատճենմամբ մեկի գաղափարը, կարծիքը, մտածումը կիսում են։ Կիսում եմ նրա գաղափարը։ Կիսում եմ բառը սխալ է գործածված։ Նման մտքեր արտահայտելու համար հայերեն այլ արտահայտություններ ունի. համակարծիք կամ համամիտ եմ, նույն կարծիքին եմ։ Ոմանք գտնում եմ, որ արտահայտությունն են գործածում հայերեն կարծում եմ, համարում եմ, հավաստում եմ բարերի փոխարեն։ Ոչ թե գտնում եմ, որ խնդիրը կլուծվի, այլ կարծում եմ, որ խնդիրը կլուծվի։ Ինչպես գիտենք, օրենքը գործում է, կիրառվում, ոչ թե աշխատում։ Եթե ուզում ենք ասել, օրենքը դրական արդյունք է տալիս, ասում ենք արդյունավետ է գործադրվում կամ կիրառվում։